jambo la kuwahi mapema katika ibada za swala atabikiru ila salawat muda wa kuwa mtu ana fursa na ana wusa basi ni vyema yeye akimbilie kuwahi ibada hii ya swala kwa kadri haja alivyoiweza amali hii ya kheri ya kuwahi katika swala ina fadhila mbalimbali ambazo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amezitaja na bila shaka nafsi zetu zinakiri ukweli wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nafsi zetu zinakiri kwamba maneno ya mtume alayhi salatu wasalam ni maneno ambayo ni uhai ni wahi la ma wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha maneno ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni maneno ambayo yanamuongoza mtu katika njia kwa hiyo mtume alaihi salatu wasallam ametaja kwenye baadhi ya hadithi fadhila zinazopatikana kwa mtu kuwahi katika swala moja ya hadithi hiyo moja ya hadithi hiyo ni hadithi iliyopo kwenye sahihi al-Bukhari wa Muslim hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa taala anhu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema innal malaikata la yusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi ma lam yahduthu au yakum malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaendelea kumwombea dua mmoja wenu muda wa kuwa amekaa akisubiri swala kwa sharti tu hajachangukwa na udhu wala hajasimama na kuondoka akawa amekaa mahala pale akiisubiria swala akifanya nyiradi zake akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati huo malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wananyanyua maombi yao kwenda kukuombea kwa Allah wakisema Allahumma ghafir lah allahumma arhamhu ewe allah subhana msamehe fulani ewe allah subhana muonee huruma fulani fadhila ya kwanza katika fadhila ya mtu kuwahi katika ibada za swala kwamba hawa malaika hawa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wasiomfanyia maasiya wanakuombea dua wewe muda wa kuwa umewahi katika msikiti ukawa umekaa wakisema Allahumma ghafirlah ewe Allah subhana msamehe Allahumma arhamu ewe Allah muonee huruma huyu muda wa kuwa umekaa wewe wasubiria iqama isimame na uweze kuswali kipindi kile umekaa wewe umetulizana mahala pale ukisubiria iqama malaika wa Allah subhanahu anakuombea msamaha kwa Allah subhanahu wama lil dua ya malaika unaitilia shaka gani maombi ya malaika unayatilia wasiwasi gani ni viumbe ambao Allah subhana rafa'ahum amewanyanyua amewanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala bal hum ibadun mukramun hii ni fadhila adhima wa mankaba adhima miongoni pia mwa fadhila za mtu kuwahi ibada hii au mtu kuwahi katika swala ni ile ambayo tuliyoitaja jana hapa kama mtu anayewahi katika swala basi humdiriki ile safu al anadiriki kuipata safu ya mwanzo ule mstari wa kwanza anaudiriki anaopata na tukasoma hadithi jana Abi Hurairah radhiyallahu anhu mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffi al-awwali lau watu wangelijua yaliyomo katika adhana na safu ya mwanzo thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi kisha wakawa hawana uwezo wa kuzipata hizo kuupata huo ujira wa safu ya mwanzo na adhana illa an yastahimu alaihi lastahamu isipokuwa mpaka wapige kura wangelipiga kura na kwenye sahih muslim imetamkwa illa alqura imetamkwa kabisa neno la kura kuonyesha ya kwamba yule anayewahi msikitini anadirikiwa na safu awali na akikaa kwenye safu alawwal ndio ile ile safu ambayo wanaoikaa malaika inda malaihi inda malail a'la wanakaa juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala safu yake aliyokaa inalingana sawa sawa na safu ya malaika huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni fadhila pia kwa aliyewahi ndio anapata safu alawwal na kwa aliyechelewa hawezi akaipata safu alawwal yaonesha fadhila hii fadhila nzito pia na pia miongoni mwa fadhila zinazopelekea mtu kuipata au kuwahi katika fadhila za kuwahi kwenye salatu katika sala miongoni mwa fadhila hizo ni ile ambayo aliyoitaja mtume sallallahu alaihi wasallam fi Tirmidhi hadithi ya Anas bin Malik Hanif, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salla lillahi 40 yawman yoyote atakayeswali kwa ajili ya Allah siku 40 man salla lillahi 40 yawman yoyote atakayeswali kwa ajili ya Allah siku 40 akafunuliza hivi siku 40 fi jama'atin akiwa katika swala ya jamaa akawahi Kaidiriki salatu salatul awwal au safu al-awwal kisha mtume akasema wa huwa yudriku takbirata al-ula kwenye jamaa na ilhali anaidiriki takbira ya mwanzo man salla lillahi 40 yawman fi jamaati mwenye kuswali kwa ajili ya Allah siku 40 katika jamaa wa huwa yudriku takbirata al-ula na anaidiriki ile takbira ya mwanzo kutibat lahu baraatan anaandikiwa malipo yake anaandikiwa baraa mbili nini maana baraa kuepushwa anaepushwa na vitu viwili aliyeswali na jamaa na akaidiriki takbiratul ula takbira ya mwanzo maana amewahi huyo na takbira ya kwanza ikatolewa yeye yupo mtume anasema kutibat lahu baraatan ameandikiwa yeye kuepushwa na vitu viwili kitu cha kwanza baraatun minan nar ataepushwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala wa baraatun minan nifaqi na ataepushwa na tabia na akhlaq au na khuluq ya unafiq fadhila za kuwahi msikitini Allah anakutoa kabisa katika moto wa jahannam anakuepusha na kuwa katika kundi zumratu almujrimin kundi la watu waovu wa kuingia motoni bali Allah subhanahu wa ta'ala anakuepushilia mbali na kupatwa na sifa ya unafiki itazameni hii fadhila ndugu zangu ni fadhila adhima huyo Adi ibn Hatim rahmatu radiyallahu anhu Adi ibn Hatim sahaba huyu anasemaje anasema ma uqimati salatu sahaba huyu Adi ibn Hatim anasema ma uqimati salatu haijapatapo kusimama swala mundhu aslamtu tokea ni silim Adi huyu Adi ibn Hatim haijapatapo kusimama swala mundhu aslamtu tokea niliposilimu illa wa ana ala wudhuin isipokuwa na mimi tayari nina udhu wanakimu swala hapa mimi tayari nina udhu wangu niko ndani ya msikiti miaka tokea asilimu ma uqimati salatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudhui isipokuwa mimi nina udhu tayari nasubiria tu hapo angalia himma tu salaf himma yao ya wajawema huyu ni sahaba tokea asilimu anasema alipoingia ndani ya Uislamu mpaka anavyozungumza haya maneno anasema sijapatapo mimi kuisoma swala isipokuwa na mimi niko ndani ya msikiti swala inakimiwa nikiwa na udhu wangu na mimi nikaswali sayyidu tabiina naye mwangalieni sayidu at-tabi'in alim min ulama'i tabi'in Sa'id ibn Musayyab rahmatullahi ta'ala alayhi saidi ibn Musayyab huyu ni bwana wa matabi'i ndio katika kibaru tabi'in ni katika wale matabi'i wakubwa ambao waliosoma kwa masahaba wengi kasoma kwa Umar ibn Khattabi au kamdiriki Umar kamdiriki Uthman kamdiriki Ali ibn Abi Talib kamdiriki Abdullah ibn Umar wengi katika matabi'i masahaba amewadiriki saidi ibn Musayyab bali anasemwa kwamba amezaliwa siku ambayo baada ya miaka miwili tu Umar akiwa khalifa <clears throat> Umar al khattab alipokuwa khalifa alipopewa ukhalifa baada ya miaka miwili tu kisha yeye akazaliwa na anasema mwenyewe Said ibn Sayyab na nimekaa kwenye utawala wa Umar ibn Khattab kwa muda wa miaka kumi kwa anajifunza hapa Umar amekaa kwenye utawala miaka mingapi eh 12 Umar kaingia kwenye utawala mwaka wa kwanza mwaka wa pili akazaliwa Said bin Musayyab kisha yeye anasema Said bin Musayyab nimekaa kwenye utawala wa Umar bin Khattab miaka kumi sasa huyu bwana ambaye ni alim min ulama tabi'in ana maneno yake pia anasema ana maneno yake anasema anasema ma fatatni salatun ma adhana almuadhin ya kwanza anasema hivi ma adhana almuadhin منذ ثلاثين ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد hajatoa adhana mwenye kuadhini hajatoa adhana mwenye kutoa adhana tokea miaka thalathini isipokuwa mimi niko ndani ya msikiti ma adhana almuadhinu mundhu 30 sana illa wa ana fil masjid miaka 30 mtoa adhana atoa adhana yeye yuko ndani ya msikiti miaka 30 bali katika moja mankaba yake naambiwa kwamba alikuwa kana yasrudu sauma alikuwa anafuatanisha nini saumu miaka 30 adhana inatolewa yuko ndani ya msikiti bali akasema wama fatatni takbiratul ihrami na haijanipita mimi takbira ya kwanza tu ihram ile ya mwanzo ile mundhu 40 sana tokea miaka 40 haijawahi kunipita takbira ya mwanzo kwa kuwahi kwenye swala bali akasema wama nadhartu ila qafa rajulin wama nadhartu ila qafa rajulin miaka hiyo yote sijawahi kuutazama uchogo wa mtu ule uchogo ule sijawahi kuutazama akimaanisha kwa safu ya mwanzo hapa wa mtu hautazami labda wa imamu mbele yake basi lakini yeye akaya angalia uchogo wa watu mbele yake watu wengi miaka yote hiyo aliyokaa hajawahi kuangalia usogo si uchogo wa mtu hajawahi kufanya hivyo qala al-imamu adh-dhahabi kisha dhahabi kwenye haya matukio mawili ya adi ibn hatim na, na tukio la Said ibn Musayyab akasema Imamu Dhahabi hakadha kana salafu alhirsu ala alkhairi hivi ndivyo walivyokuwa salafu wakipupia mambo ya kheri hivi ndio ilivyokuwa salaf wakipupia mambo ya kheri umepita siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu umepita lakini iwe ndio dabok ndio mwenendo wako jipinde jilazimishe huko huko uliko kwenye shughuli zako muda wa kuwa waona huu ni muda wa swala basi kimbilie bali walikuwa masalafu wengine akisikia adhana kama amenyanyua nyundo kugonga hairejeshi isipokuwa anaitupa naelekea msikitini miongoni mwa matendo ya kheri ambao tunatakikana si tuyakimbilie kwenye kila nafasi zetu ni atadhkiru ila salawati ni kuwahi katika swala kuzikimbilia ibada za swala mankaba yake ni haya na masahaba ndo hawa na matabii ndugu zangu katika maradhi yaliyopo leo hii kwenye safu zetu humu nasalullah an yafu anna jamian tumomba allah tusamehe sote katika matatizo tuliyonayo leo hii kwenye jamii yetu ni iddiaun bila alamal ni madai yasiyokuwa na matendo ni watu kudai lakini hawana uhalisia wala wala matendo yani ikafikia mtu anaona kudai kwamba yeye ni sunni salafi tosha yeye kuingia peponi hii ni daun khatir ni maradhi hatari haya ad-da'wa kaifa yanfa'u madai vipi atakunufaisha wewe wa anta la ta'mal na wewe hautendi matendo vipi madai yatakunufaisha ukadai mimi ni sunni mimi ni salafi min ahli sunna tosha hivyo hivyo ukawa miongoni mwao watu wa sunna ukawa upo nao unafanya nao shughuli mbalimbali mushirikiana kwenye hili na lile hili haitoshi Sa'id ibn Musayyab miaka miaka 40 jambo la swala hajalifanyia tahawun hajalifanyia uzembe adhana hizi takbiratul ihram kuwahi kuwa kuwahi safful awwal kuishi na udhu yote haya hawakuyafanyia uzembe vipi leo hii wewe ukae unadai tu wadai wadai wasema wasema bwana wajiandika bwana mimi ni fulani fulani asalafi mimi ni fulani sunni salafi haya yote la yanfauka shay'an hayakunufaishi hadhihi almusammayat haya ni majina tu wala haqiqata laha hayana uhalisia la mushahada fi istilahi hakuna mzozo kwenye istilahi watu hawagombani kwenye uistilahi za watu yani watu hawagombani kwenye nembo ya jina kwenye misemo fulani hawazozani mzozo upo kwenye uhakika na uhalisia kama wewe kweli sunni salafi ishi maisha ya kisalafi ishi maisha ya kisunni ishi maisha ya kumwiga mtume wako rasulun alkiram sallallahu alaihi wasallam waangalie masahaba walifanyaje hii mifano miwili tu ya adi ibn abi hatim adi ibn hatim sa'id ibn usayyib na wengineo katika salaf walikuwa wanalichukulia umuhimu jambo ambalo wewe leo hii unalidharau atadhkiru ila salati kukimbilia kuwahi katika swala sio hapa tu hata kwingine utakapokuwepo ukipata fursa yako kwamba hapa ni mahala pa kuswali jitahidi ukiona hapa mimi naweza kuwahi wahi msikitini kipindi umekaa pale wasubiria ikama malaika wa Allah subhana wamejaa wametanda msikitini wakisema Allahumma ghafirlah ewe Allah msamehe Allahumma arhamhu ewe Allah mwenye huruma sasa angalia hivi vipimo viangalieni hivi vipimo na haya tunayoyafanya sisi shatana baina mushariqin na magharibi ni umbali ulioje utofauti ulioje baina na wa kati yetu sisi na wao haya ni maradhi tunayo ndugu zangu ni katika maradhi yanayopita kwenye vifua vyetu madai peke yake ndugu zangu hayatoshi lau yangelikuwa yanadai madai yangekuwa yanatosha basi hata hawa waliopinda na waliotoka katika jada tusawia wangekuwa katika haki kama angelikuwa madai yanafaa na anamuokoa mtu basi hata hawa waliopinda leo hii wangelikuwa katika jada tusawia lazima tubadilike ndugu zangu tubadilishe mfumo maisha yetu tuishini kwa dini tusitofautishe matendo na kauli tupambane wakosea dakika moja dakika mbili fanye istighfar umekosea dakika moja dakika mbili rudi fanya istighfar umefanya rudi fanya istighfar omba msamaha kwa Allah subhana lakini ifunge nafsi yako mimi bwana nitaanza kipindi hichi kujitahidi kuwahi msikitini sio hivyo tutajitahidi kuwahi safi awal kukaa safu ya mwanzo haya ni katika mambo mema kwangu mimi yananinufaisha mimi wala hayamnufaishi mtu mwingine tumuomba Allah subhana wa ta'ala atuthibitishe kwenye kila aliyokuwa ya kheri na atukinge na kila aliyokuwa shari twamwomba allah subhanahu wa taala atuongoze katika njia iliyonyoka na atusamehe madhambi yetu pale ambapo tumekosea na atusamehe yale ambayo tumeyatanguliza na yale ambayo yanaweza yakatokea kwetu sisi mbeleni twamwomba allah subhanahu wa taala atuongoze ila ahsani lakhlaq kwenye tabia zilizokuwa njema twamwomba pia allah subhanahu wa taala atuthibitishe sisi kuweza kushika manhaju salafi haqan wa haqiqa wa sala llahu ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين